Allah subhanahu wa ta'ala je posvetio jednu trećinu Kur'ana samo govoreći o narodima koji su bili prije nas. Jedna trećina Kur'ana je posvećena braćo i sestre kazivanjima. na kana fi qasasihim ibratun li ulil U kazivanjima u njima je pouka za one koji pamet imaju. Zašto? Da bi ljudi, braćo moja draga, uzeli pouku iz događanja, iz dešavanja koja su bila. I sa tog jednog aspekta potrebno je i treba da se priča da bi muslimani, bošnjaci na ovim prostorima uzeli povuku iz onoga što se desilo 95. godine 11. jula u ovome mjesecu. Allah subhanahu wa ta'ala je čak posvetio jednu čitavu suru, suru Al-Buruđ, koja govori o jednom sličnom stradanju ili na takav jedan način kada je samo jednom danu prema nekim fesirima ubijeno 20.000 spaljeno na lomači muslimana vjernika. Događaj u kome je beba u naručju svoje majke progovorila i rekla o majko izbiri, a majko strpi se jer obećan ti je džennet. Žena koja je zastavljena ispred lomače. Da li da odustane od vjere pa da bude sačuvala svoj život ili da nastavi sa imanom i da bude bašena u vatru. Kažemo, braćo i moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala posvetio čitavu jednu suru kad, govoreći o tom jednom događaju da bi vjernici uzeli pouku. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala odpočinjući govor o tom događaju kada su ubijeni muslimani, kada su ubijena, ubijena žena, žene, djeca i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje sa četiri stvari, sa četiri ogromne, velike, krupne stvari. وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje nebesima, nebesa koja u sebi sadrže velike, ogromne zvijezde, nebeska tijela, planete, to je značenje Zadu Buruđ. Gdje, kao što znate, braćo, moja draga, nebesa su ogromna, velika. U sebi imaju velika, ogromna nebeska tijela. Sa tim ogromnim nebeskim tijelima Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje, što upućuje na veličinu događaja o kojem će Allah subhanahu wa govoriti o događaju koji će se desiti, koji će Allah subhanahu ta'ala spomenuti u ovoj suri, što upućuje, braće moja draga, na jednu okrutnost koja se desila prema vjernicima, muslimanima. Pa Allah se zaklinje također sudnjim danom, u i ma'ud, to je sudnji dan i to je jedan od najvećih događaja, ako ne, najveći događaj koji će se desiti. I tim događajem, sudnjim danom, prije govora o ubijanju muslimana, o njenom spaljivanju, Allah subhanahu wa se isto tako zaklinje sa klupnim događajem. Da bi skrenio pažnju, da bi te, dragi moji brate, usmjerio, da uzmeš pouku iz tog događaja. O šahini wa mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala se zaklinje poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. A vi znate da uzvišenje Allah ima pravo da se zaklinje šime god hoće. A vjernik ne smije se zakliti osim Allahom. Nije dozvoljeno vjerniku muslimanu da se zaklijete poslanikom. Nije dozvoljeno da zaklete za bilo kojom svetinju. Ali Allah Azza ima pravo da se zaklete sa čim hoće, pa se zaklinje Allah subhanahu wa ta'ala poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, da je on svjedok. Allah se zaklini poslanikom kao svjedokom inna arsalnake shahidan wa bashira wa da'in ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da je on svjedok u drugom kuranskom ajetu da smo te poslali kao svjedoka. Pa se ovim svjedokom, Muhammedom s.a.v. isto tako, braće moja draga, prije ovog događaja, Allah azzeođel zaklini Po mešhud, kaže jedan mu fesira, se Allah subhanahu ta'ala, isto tako ponovo sunnjim danom, ili dijelima, krupnim dijelima, braćo moja draga, koje će Allah Subhanu wa ta'ala iznijeti na sudnji dan i pokazati, iznijeti na vidjelo. Pa će ljudi vidjeti svoje djela. I to su sve krupne stvari. Četiri velike, ogromne, krupne zakletve Allah spominje prije događaja, prije govora o događaju kada su muslimani u jednom danu na ovakav jedan okrutan način repo ubijeni i spaljeni. Iskopali su, braća moja draga, rove, zapalili su vatre. Kaže jedan od komentatora ove sure, da ptica koja bi prelazila preko te vatre nije mogla da prođe, bila bi spaljena, s obzirom na veličinu vatre, što isto tako upućuje na nju veliku mržnju koju su pripremili, svoj gnjev, bijes koji su imali prema vjernicima, da su zapalili, napravili, iskopali rove i zapalili ogromnu vatru. Pa su još pored toga, braćo moja draga, sjedili oko tih robova, što upućuje da su oni to radili sa zadovoljstvom, sa uživanjem, da su orgijali prilikom ubijanja i spaljivanja muslimana. Da nije to, braćo moja draga, onako nasumica rađeno, nego da je to bilo planski, smišljeno urađeno. Da to nije, braćo moja draga, došlo samo od jedne ljudi koji su počinili taj zločin, taj genocid, pazite, nego da je to došlo od državnog aparata, što upućuje na njihovo zadovoljstvo i duma alejha ku'ud, jer su sjedili okolo, smijali su se, naslađivali, što upućuje, kako kaže, jedan isto tako od učenjaka, braćo moja draga, upućuje je da i državni aparat, koji je naredio da se spale muslimani, da se pobiju, je bio zadovoljan s njim. Da je policija koja je to radila isto tako izvršavala njihove naredbe, isto tako bila zadovoljna. Da je onaj običan vojnik koji je učestvovao u guranju, bacanju vjernika u vatru, isto tako bio zadovoljan. Čitavo društvo, čitav taj narod koji se našao na suprotnoj strani, pogledajte, bio je zadovoljan. U duši je bio saglasan sa tim zločinom. I to isto se desilo pet godine samo muslimanima u Srebrenici. To isto se, braćo moja draga, desilo u Bijeljini 92. godine, u isto tako, u Kozarcu, u Banja Luci i dajte spomenuti bilo koji drugi grad u Istočnoj Bosni, Koči, Rogatici i tako dalje. Hercegovini, Mostaru i tako dalje. Što braćo moja draga upućuje na jedan problem koji postoji u njihovim dušama o kojim će Allah subhanahu wa ta'ala govoriti. Problem, braćo moja draga, postoji u njihovim srcima, u čitavom tom jednom nevjerničkom narodu, da to, braćo, moja draga, nije došlo od pojedinaca iz naroda, nego da je to problem kufra i imana, da je to problem s jedne strane nevjerstva koji nosi sa sobom mržnju prema muslimanima, vjernicima, i s druge strane vjernika koji su čisti, vjernika koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala. To želim, dragi moji brate, Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što je spomenuo osobine njih, da ti ukaže وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za te nevjernike nisu im se svijetili, ni zbog čeg drugoga, samo zbog toga, dragi moji brate, što su vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala. Ovo je njihov grijev. Ovo je grijev muslimana na ovim prostorima. Zašto ih vidite više od stotinu godina ovdje, više od 13 puta, selektivno, smišljeno, planski pokušavaju uništiti. Ovo je problem, draga moja braćo, muslimana u Iraku. Ovo je problem muslimana u Afganistanu. Ovo je, draga moja braćo, problem muslimana u Čečini. Ovo je problem, draga moja braćo, muslimana u Kašmiru. Na spomeni gdje god hoćeš zemlju, gdje muslimani bivaju ugnjetavani, na stranu nekakve ekonomske razloge. Na stranu, politički, ove, oni, ali zapamtite, osnovni i glavni problem jeste baš ova stvar. Ova stvar koju Allah subhanahu ta'ala spominje. A to je da faraon, draga moja braćo, onim sirbazima koji su doći bili njegovi, njegova podrška, bili u vladi, pomagali ga i tako dalje, nakon što su prihvatili vjeru, kaže Allah subhanahu ta'ala za njega, kada im je zaprijetio لَوْ قَطِّعَنَّ إِدِيَكُمْ وَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَوْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ Ja ću vam izosisati ruke i noge u nakrst, zatim ću vas, šta? Povješati. Povješat ću vas u palme i tako dalje. Šta oni kažu? Ista stvar, isti razlog kod faraona i njegovog naroda, draga moja braćo, ista stvar kod ovih ljudi koji su spaljeni, o kojima Allah govori u suri Buruć. Ista stvar, draga moja braćo, ono što se desilo 95. godine ovdje muslimanima, kaže Allah subhanahu wa ta'ala da su tada muslimani vjernici rekli وَمَا تَلْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا Ti nam se ne svijetiš, faraon. Ne zbog čeg drugog, nego zato što vjerujemo u Allaha i njegove ajati kada su nam došli. To je razlog. Nikakvog drugog razloga nema. Jesi. Nisu, braćo moja draga, muslimani bili nikakva prijetnja ovdje 92. Drugi. Nisu bili Europi prijetnje, nisu bili prijetnje nekakvom ovdje pored, unutar Jugoslavije. Ali jednostavno ne može kršćanska Europa sa, sa preko 500 miliona kršćana, da gleda muslimane, 2,5-3 miliona muslimana ovdje, da imaju kakvu takvu državu, da imaju bilo kakvu vlast, pa makar to bilo na par stotina kvadratnih kilometara. Ne mogu to da podnesu. Ne smeta im, braća moja draga, što ima 10 miliona muslimana u Francuskoj, jer oni su tu manjina, oni su poniženi, oni su potlačeni. Ne smeta im 7-8 miliona što ima Turaka u Njemačkoj. To njima ne smeta, jer ne mogu ništa da urade. Oni predstavljaju 2 ili 3% samo od cijelokupnog stanovništva u jednoj Njemačkoj. Ne mogu ništa da urade tu. Ali im smeta kada je 33 ili 40% muslimana sa tendencijom porasta, jer muslimani, hvala Allah subhanahu ta'ala, razmnožavaju se i raste broj i postoje prijek da će za 15 ili 20 godina biti ipak ovdje veoma bitan i važan faktor, to im I mogu se, braćo i moja draga, mogu se doći pravdati, izvinjavati i priznati zločin. Ali zapamtite, Allah subhanahu wa ta'ala spominje te stvari, spominje kuranske činjenice. Kejfe ih jazheru alaikum, la jarkubu fikum illa wala Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kako kada bi oni nad vama nadvladali. Kad bi oni dobili vlast nad vama, kada bi oni bili glavni gorni, kaže Allah subhanahu wa ta'ala la yarqubu fikum illa wala dhimma. Nikakvu rodbinsku vezu oni ne poštuju. Da si mu rođeni brat, da te rodila majka, jesi li nevjernik, a on vjernik, ne poštuje. Allah to govori, Allah subhanahu wa ta'ala koji zna šta je u njihovim dušama, šta je u njihovim srcima. Ne poštuju ni rodbinsku vezu kada ste vi vjernici u pitanju. Ne poštuje nikakav ugovor. Zar nije Srebrenica i Žepa bila zaštićena zona? Muslimani su odonijevali do koji? 94. godine sa oružjem branili su, I čak imali su velike uspjehe, oslobodili su ogromne krajeve, opstali su, braća moja draga, opstali sa puškom u ruci braneći svoje ognjište. Ali kada su dobili ugovor čak od međunarodne zajednice, Ujedinje nacije, rezolucije i tako dalje, kad su predali oružje, ovdje dolazi do problema, braćo moja draga. Što vjernik jedan lako ne smije biti. Što ne smije, braćo moja draga, da zaboravi stvari možda koje u osnovnoj školi. Ona, onom vuku i dva bika koja se razišla, pa kada je vuk ubio jednoga, pojeo, onda ovaj drugi kaže, obećao sam da me nećeš pojesti. Kaže, nije vjera tvrda u jačega. Nema vjere, braćo moja draga, nema obećanja nikako kada su vjernici upitali na takav način. To muslimani znaju. Muslimani znaju da čuvaju ugovore. Muslimani znaju da čuvaju dogovore i da poštuju primjeri i obaveze koje su preuzeli, ali oni ne. Dok su muslimani na takav način kontali i shvatali, nisu im mogli ništa, nisu mogli pera da odbiju, čak naprotiv, doživljavali su gubitke. Ali kada su prihvatili ugovor da će biti zaštićena zona, šta se desilo? Tu Allah subhanahu ta'ala kaže Jer nekom je fahim, u kulubuhum. Oni vam govori lijepe riječi. Doći oni reći, izvinjavamo se. I priznajemo zločin. I to je mrlja na svijesti čovječanstva i tako dalje, i tako dalje. Pa braće moja draga, nije samo 10.000 muslimana ubijeno u Srebrenici. Ovdje je ubijeno preko 100.000 muslimana, bošnjaka. Gdje je izvinjenje za ostale ljude? Gdje je izvinjenje za ostale žrtve? I na kraju krajeva nije samo zločin počinjen u Srebrenici. Zločin je počinjen skoro svakome gradu ove Pazite, na takav način pokušava se skrenuti isto pažnje sa nekih drugih stvari što vjernici muslimani moraju da shvati i moraju da razumiju. Pa o tome Allah Azze uđer govori i spominje. Oni vam govori lijepe riječi, ali ono što, nosi u njim, ono oni nosi u svojim prsima je veće, drugačije. Nije to tako što oni pričaju. Zato kažemo, veoma bitna stvar, vraćamo draga, da čovjek vjernik uzme pouku iz ovih dešavanja. لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم Draga moja braćo, Allah subhanahu wa ta'ala uvijek kad govori o dešavanjima kroz Kur'an, oslani kazne na određene narode, o iskušenjima koja su, u koja su zapadala određeni narode, uvijek Allah subhanahu wa ta'ala potencira jednu stvar, a to je da čovjek kao pojedinac, ali isto tako jedan narod gleda u sebe kao posljedicu, ono što mu se dešava da je to posljedice njegovih ruku. U ome asabet mi musibeti bebima kesebete i Ono što vas zadesi od musibeta, od iskušenja, od nevolje, jeste zbog posljedica vaših ruku. To je suština problema sa druge strane sa kojeg čovjek jedan vjernik treba da gleda. To je problem kao mi, mi kao narod u koji moramo isto tako da gledamo s druge strane. Da ono sve što se dešavalo ovdje muslimanima na ovim prostorima, braća nije tek tako došlo, bez razloga, bez cilja. Ima to svoju duboku pozadinu. Sve što god se desilo muslimanima na ovim prostorima, jeste s jedne strane posljedice njihovih ruku. Posljedica grijeha koji su muslimani možda radili na ovim prostorima. Posljedica, braća moja draga, isto tako našeg odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Prema Allahu subhanahu wa vjeri. Pazite, i s te strane, Allah Azzeođel, kao što znate, neće promijeniti stanje. Neće uzvišnji Allah popraviti stanje ovoga naroda dok taj narod ne bude popravio svoj odnos prema Allahu. Dok taj narod ne bude popravio svoj odnos prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Žalosno je, braćo moja draga, kad čovjek prođe kroz jedno naselje u kojem možda 90% muslimana, bošnjaka iz istočne Bosne su muslimani doživjeli klanje. I čuje muziku pa hajde da čuje i da sluša muziku možda nekog bošnjaka, nego sluša pjesmu i muziku oni pjevača, čak pjevačica koje su bile očito na četničkoj strani, koje su dizale moral srpskim dobrovoljcima i njoj vojnicima. I zapamtite to, pazite, u 90% tog naselja jesu možda muslimani koji su došli sa tog prostora kao muhađir. Gdje je pamet? Nastavno vjeru, da ne govorimo sad o vjeri. Gdje je razum? Gdje je čast? Gdje je dostojanstvo jednog čovjeka muslimana? Gdje je odnos prema tvojom babi koji je ubijen? Gdje je odnos prema tvojoj sestri koja je silovana? Gdje je odnos? Gdje je poštovanje prema tvome bratu koji je poginuo? To je problem. I to je zabrinjavajuća stvar koja mora zabrinuti svakog muslimana. Stvar koja se ne može i ne smije dešavati. Nije u kom slučaju među nama. Pazite. I zaista, ne može čovjek ostati ravnodušan kad i neke stvari vidi. Ne želimo čitav narod osuđivati, niti želimo srštavati, donositi određen sud u jednom narodu, čitavom, s jednog područja i tako dalje. Ne. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilo je ljudi, kao što znate, braćo moja draga, koji 95. godine nisu predali oružje, koji su krenuli preko brda. I Allah subhanahu wa ta'ala je više od dvije trećine Dvije trećine. Sačuvao tih ljudi, izašli su. Po šest sedam hiljada ljudi je prošlo, izašlo. Znači nisu htjeli da se ponizi, nisu htjeli da primati poniženje, da im nevjernik presudi, da on budu odvedeni zaklani kao oca, na klanje i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane, moramo se zapitati o stvarima koje, nam se trenutno sada dešavaju. Moramo se, vraćati moja zbog naše budućnosti isto tako zapitati. Moramo razmisliti, moramo uzeti pouke. Jer ne može ni u kom slučaju se dozvoliti ovako jedno stanje, ovako jedno ponašanje. Zato nam ostaje da svoj odnos prema Allahu subhanahu ta'ala moramo popravljati. Također, s druge strane, mi kao narod moramo popravljati naše stanje međusobno. Jer isto tako ne može se desiti da deset muhađira napravi kuće i tu ulicu koju su oni napravili, koju su formirali, zatvori ne da drugim komšama da prolazi. To se ne može desiti, draga moja braćo. A ti isti muhađiri iz deset kuća se druže sa svojim komšijama, takozvanim, koji su juče I takav primjer lično zna. Stavili rampu, da ne može iz druge mahale, iz drugog naselja prolaziti, koji su napravili, tu rampu. Pazite. A sjedi iz tih kuća, sjedi na kafi kod četnika koji ga juče koji ga juče ubio. Znači, moja draga, sav jeste u Allahu subhanahu ta'ala vjere. Da voliš u ime Allaha i da mrziš u ime Allaha subhanahu Da postupaš po onome što ti Allah subhanahu ta'ala Da malo otvoriš oči, da malo skontaš, da malo shvatiš neke stvari. Da mora postojati merhamet, širokogrudnost, razumijevanje, tolerancija. Pa tamo da te pljune tvoj brat musliman, da pređeš preko toga. A s druge strane, da budiš žestok prema onome preko kome te Allah subhanahu ta'ala i naredio ti da budeš takav. Zato kažemo, braći moja draga, mnogobrojne su pouke, mnogobrojne su poruke koje jedna srebrnica sa sobom nosi, ali na nama biva obaveza da te poruke uzmemo, izvučemo, shvatimo, da prenosimo na nas, na svoju djecu, da onima po tim stvarima koji se dešavale, šta su nevjernici radili, šta su srbočetnici radili u tim situacijama, u tim danima, mora se prenijeti, mora se govoriti i naravno sve kroz prizmu Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, jer samo na takav jedan način, u svijetu Kur'ana, u svjetlu Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, u svijetu akide, pazite, ne na nacionalnoj osnovi, nego kroz svijetlo vjere i kažem, mora se posmatrati taj jedan događaj. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, da nas uputi na pravi put. Donosi salavat na Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, ko pa na njega donesi jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala na njega donesi deset salavata. Allahumma salli ala Muhammedu ala Muhammed, kema salli ala Ibrahimu ala Ibrahim, inneke midu majid.